koji ima od vas prijevod, ima liko prijevod? Ima Husin prijevod, a? Ne treba, nego onako kad su nekad ajeti, tako da se vidi. Dobro, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin. I sallallahu wa sallam wa barak ala nebina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa men tabiahum bi ihsanin ila yomidin. Allahumme la ilme lana illa ma alamtena inneke entel alimul hakim. Allahumme la ilme lana illa ma alamtena inneke entel alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Uz Allahu ođele vala dozvolu nastavljamo se družiti s knjigom Tevhida poznatog islamskog učenjaka Muhammeda ibn Abdul Wahaba rahimehullahu ta'ala. Knjigom Tevhida koja govori o Allahu subhanahu wa ta'ala jednoći kroz šerijatske tekstove, odnosno kuranske ajete, hadise Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i govore islamskih učenjaka. Ova knjiga izuzetno je važna i trebala bi se naći u kući svakog vjernika i vjernice zbog same tematike koju obrađuje, a po ponajbolje smo to mogli vidjeti, jeste da je to bilo malo podavno, mogli smo vidjeti iz prvog poglavlja ove knjige koje je govorilo o obaveznosti vjerovanja u Allahu subhanahu wa ta'ala jednoću, gdje autor spomenuo pet kuranskih ajeta i jedan hadis Allahovog poslanika sallallahu alihi wa sallam i kroz te kuranske ajete pojasnio nam da nas je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio radi robovanja jedino njemu Allahu subhanahu wa ta'ala odnosno činjenja svih vidova ibadeta to jest svega onoga što Allah voli sa čime je zadovoljan od riječi ili dijela javnih ili tajnih s potpunom ljubavlju i potpunu pokornost, to jest kako je činio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, da se to čini samo njemu, Allahu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah nas je zbog toga stvorio, da u tome provedemo život. Sve nas, sve nas bez izuzetka. Zato je i svim ljudima slavo poslanike, kako je spomenuto, jel tako, u suri Nahl, da je Allah subhanahu wa ta'ala svakoj skupini ljudi slavo poslanike koji su govorili Allaha jedinog obožavajte a lažni božanstava se klonite. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala naredio nam je mnogo šta. Međutim, na prvom mjestu obaveza nam je da ispoštujemo tu najveću naredbu da Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog samo njega obožavamo. Odnosno sve kasnije što nam je naredio da to činimo samo radi njega. Njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, jer mašta ti radio kasnije, od ne znam ti kakvih ibadeta, Allahovih naredbi činio i Allahovih zabrana se ostavio što ti Allah zabranio, ali ne bude to radi njega, džaba. Ne bude to radi njega, Allaha subhanahu wa ta'ala džabati. Dakle, na prvom mjestu čovjek, vjernik i vjernica moraju da raščiste sa sobom. Kul inna salati wa nusuki wa mahjaja wa mamati lillahi rabbil alemin. Reci moj namaz i svi moji obredi ili moje žrtve, moj život, pa čak i zadnji trenuci moga života, odnosno moja smrt, posvećeni su samo Allahu. Posvećeni samo Allahu. Moj život, moje srce, moj jezik, moje tijelo, posvećeni su samo Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I drugi kuranski ajti koji je autor spomenuo, dakle, koji govore o tome o obaveznosti obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala jednog, jednog jedinog. Zato je, dakle, i kako korisno da ova knjiga postoji kod nas, da je iščitavamo što je god moguće više. Kao što vam je poznato, šeh bin Baz, rahimahullahu ta'ala, ima svoj komentar, imao je svoj komentar, on je preselio, rahimahullahu ta'ala, komentarisao ga je nekoliko puta, na njegovim halkama često je bio prisutan komentar ovog dijela Kitabu Tevhid, njegovi učenici su učili na pamet ovo dijelo Kitabu Tevhid, Čak poznavali su ga kao što poznaju Fatihu. Čak poznavali su Kitabu Tevhid kao što poznaju Fatihu. I on i drugi šehovi veliki učenjaci su oporučivali učenje i izučavanje ove knjige. Čak je bilo šehova koji su ostavili u asijet, u oporuku svojim sinovima da se sedmično sastaju rođena braća, da se sastaju i da sjede i iščitavaju ovu knjigu zbog teme koja obrađuje, ne zbog Muhammed ibn Abdul Wahaba što je. Dakle, autor nam nije bitan. Stvarni autor ove knjige je Allah subhanahu wa ta'ala, kuranski ajeti i hadisi. I hadisi su također od Allaha dželavala, kao što nam kao što nam je to poznato. Dakle, nije bitno ko je to skupio, već dakle sadržina, sadržina ovoga, ovog dijela. Izuzetno je knjiga važna zato što spominje kasnije, nakon nekoliko osnovnih tema, kasnije zalazi u pojedinosti i spominje dakle vrste širka. Vrste dakle širka i malog širka i velikog širka koji su prisutni tada bili i sada su prisutni među muslimanima. I tada su prisutni i sada su prisutni među muslimanima. Nemojmo se zavaravati kada se spomene širk da toga nema i te kako ima. I te kako ima. A čućemo dakle sada u ovom drugom i trećem ako Bog da poglavlju koliko je vrijedno udaljiti se od širka, klonuti se širka, ne približavati se širku ni velikom, ni velikom, ni malom. Da mnogo ne duljim, dakle večeras imamo drugo poglavlje kojeg je autor naslovio babu preče da se kaže babun fadlu tevhid vama ju kefiru minad zunub. Dakle, poglavlje koje sadrži u sebi šerijatske tekstove koji govore o ogromnoj vrijednosti tevhida, odnosno robovanja Allahu jednom jedinom i pojašnjenju koje grijehe briše tevhid. Takvo vjerovanje. Dakle, večeras imamo govor kuranske ajete, hadise koji nam pojašnjavaju koliko je vrijedno robovati samo Allahu. Koliko je vrijedno sve vidove i badeta upućivati samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako bi čovjek i počinio neki grijeh, ogriješio se, ne ispunio nešto što Allah traži od njega, ha? ili učinio nešto što mu Allah zabranjuje, ako bude imao ovaj tevhid, ako se preda i svojim srcem i svojim jezikom i svojim tijelom Allahu subhanahu wa ta'ala jednom jedinom, pa makar i pogriješio ponekada, pa vidjet ćemo, makar i učinio i veliki grije, popio, blud učinio, šeitan ga naveo. Ako bude obožavao Allaha jednog jedinog, preda se Allahu subhanahu wa ta'ala, njegov završetak je u džennetu. Njegov završetak je zasigurno u džennetu bez imalo, bez imalo sumnje. Pa je autor u ovom poglavlju, drugom poglavlju, dakle, spomenuo jedan kuranski ajet i četiri hadisa. Spomenuo je jedan kuranski ajet i četiri hadisa. Taj kuranski ajet jeste iz sure Al-An'am, u kojem Allah Jalla kaže Al-ladhina amanu وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ ula'ika lahumul amn, wa hum مُحْتَدُونَ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 82. آية سورة الأنعام Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, oni koji budu vjerovali po našem učenju, učenju koje seže do poslanika sallallahu alaihi wa sallam, odnosno ide od vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam preko njegovih ashaba i takvo učenje će biti do sudnjega dana. Iman je govor jezikom, ubjeđenje srcem i potvrda dijelima. Dakle, koji vjeruju svojim srcima i to jezikom očituju i svojim dijelima potvrđuju. Ha? Alladine amenu, oni koji vjeruju na ovakav način, koji vjeruju, ubjeđeni su svojim srcima, očituju svojim jezikom i potvrđuju svojim dijelima u sve ono što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala. A na prvom mjestu šta je najbitnije? Da vjeruju u Allaha, na prvom mjestu, najbitnije za nas, jeste da budemo ubijeđeni i da to očitujemo svojim jezikom i da potvrđujemo svojim dijelima da je Allah jedan jedini istinski Bog dostojen obožavanja. Da u to budemo ubijeđeni svojim srcem, očitujemo svojim jezikom i dokazujemo svojim dijelima. Odnosno da nikome ništa od ibadeta mimo Allahu dželovala nikome. Kada ovo kaže možda je to nekome ovako grubo, ali ima braćo i tekako. Ima dova koji se upućuju umrlima. Turbeta su nam poznata. Mimo turbeta kod travnika, druga turbeta postoji. poznata su nam. Šta se umrlima upućuje, kako se sadake, kako se žrtve prinose umrlima, na turbetima i slično, ne smije se proći, strahuje se od, od mnogo čega i koga. Nije ibadet samo namaz. Kad se kaže ibadet, misli se samo na namaz. Ne, Ibadet je sve ono što Allah voli sa čime je zadovoljan od riječi ili dijela javnih ili tajnih. Javni, dakle čak i srce od koga strahuješ, kome se nadaš, koga voliš. Zar nema ljudi da više vole određene osobe nego što vole Allah? Voli ih. Kažu, volim te ko Boga. Stavufil. Stavufil. Ima ih. Ha? Pa kada Allah nešto naredi, naredi taj drugi pokoruj se tom drugom. Nemoj mi pričat koga voliš, da voliš Allaha. Očituješ i pokazuješ svojim dijelima koga voliš. Hm? I mnogo šta drugo. Dakle, braćo, prisutno. I takako. I takako je prisutno. Ha? Pa moramo svojim srcima biti ubijeđeni. Jezikom očitovati i dijelima svakodnevno, danonoćno potvrđivati da je Allah jedini dostan da se obožava da vjerujemo u Allaha, Allahovo postojanje, da vjerujemo da je Allah jedini istinski gospodar. Govorio sam ovdje, sura Junus, 31. ajet, u njemu se spominu četiri osobine istinskog gospodara. Ukoliko te osobine posjeduje neko drugi, i taj neko drugi je gospodar mimo Allaha, ali niko drugi ne posjeduje te osobine. Stvaranje, održavanje svega stvorenog, uređivanje svega stvorenog i hranjenje, obskrbljivanje svega stvorenog. To jedino Allah čini. Zato je Allah jedini gospodar. Zato Allah jedini ima takva svojstva savršena. Niko drugi da može stvoriti, da može urediti, da može održati, da može nahraniti. Niko drugi. Hm? Kada je bio upitan Ibn Abbas, govorio sa vam kako će nas Allah obračunavati sve na sudnjem danu. Kaže isto kao što hrani sve. Kao što obskrblje sve. Oma biku min ni'metin fe min Allah. Nema, ama baš nijedne blagodati da ju uživate da nije od Allaha. Sve od Allaha sve što posjedimo od Allaha. Hm? Zato on jedini zaslužuje da se obožava. On je jedini istinski stvoritelj, tvorac. Održava, uređuje. Mohamede, ostavi taj telefon. Da ga ne bi ja uzeo, bolje da ostaviš pored sebe. A? Uređuje. Hrani. Ima jedini svojstva savršenstva ima jedini najljepša imena, jedini onda i zaslužuje da se obožava. Jedini zaslužuje da se obožava. Pa kaže, Alledine amenu, oni koji vjeruju na ovakav način. Volem jelbisu imanehum bjedulm. I takav svoj iman, a kako rekao, na prvom mjestu, na prvom mjestu tevhid, na prvom mjestu vjerovanje u Allaha, i takav svoj iman, tako svoje vjerovanje u Allaha, a volem yalbisu imanuhum bizulm, ne miješaju sa nasiljem. Kada je objavljen ovaj kuranski ajet 82. ajet sure Al-An'am, ashabima je pao teško ovaj ajet. Pa su rekli Allahov poslanici, ko sebi ne čini nasilje? Pa kaže, nije značenje nasilja to kao što vi mislite, ono što vi mislite. Ovdje u ovom 82. majtu sure El an'am značenje zulma jeste širk. Mnogoboštvo. Kao što Allah dželle kaže u suri Lukman inne shirke la zulmun azim. Zasigurno je širk najveća nepravda, najveće nasilje. Šta je nepravda? Poznato je. U definiciji nepravde se kaže kada se definiše nepravda jeste da uskratiš nekome njegovo pravo ili njegovo pravo dadneš drugom. Zato je širk najveća nepravda. Da Allahovo pravo, a čuo si prošli puta u hadisu koji je, spomen, koji je spomenut u prvom poglavlju, kada je Muaze ibn Džebela, Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam, pitao o Muaze, znaš li koje je Allahovo pravo kod ljudi i koje je pravo ljudi kod Allaha? Pa je rekao Allahovo pravo kod ljudi, rekao je poslanik sallallahu alaihi sallam, Allahovo pravo kod ljudi je da samo njega obožavaju i nikoga mu ne smatraju ravnim. Širk je obožavanje još nekoga drugog mimo Allaha. A to je jedino pravo Allaho. To je jedino pravo Allaho. Pa onaj koji uz Allaha obožava nekoga drugog, uz Allahu, mimo Allahu upućuje nekome drugom dovu, prinosi žrtve, nada se, strahuje, očekuje potomstvo, očekuje rizg i ostalo, čega je dostojan jedino Allah pa to traži od nekoga drugog uput i nekom je drugom čini najveću nepravdu. Kaže ovdje poslanik, kaže poslanik sa svema, ovdje se misli na to, na širk. Ne misli se na nasilje, na zulum, uobičajni. Ne. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm. Oni koji budu vjerovali i svoje vjerovanje, svoj tevhid, vjerovanje u Allahu jednoću na prvom mjestu, ne budu miješali sa mnogoboštvom. Dakle, kada saznaju za sebe kada postanu vjernici u Allaha, prihvate se vjere, srčano, ubijeđeni budu svojim srcem, očituju jezikom i danonoćno svakodnevno وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ I obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe smrt. I obožavaš svoga gospodara dok ti ne dođe smrt. Ne budeš miješao sa mnogoboštvom. Kažu, ha, došlo je bil vulmin, neodređeno. Dakle, sa svakim vidom mnogoboštva, i velikim i malim. I velikim i malim, bez obzira. I veliki širk i mali širk. Zato je došla ova knjiga i pobrojala i mali širk. Jer je to bitno. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء kako je došlo u suri Nisa na dva mjesta doista Allah neće oprostiti da mu se čini širk a oprosti će ono što je manje od toga kome bude htio podijeljeni su komentatori Kur'ana mufessiri na koji se ovdje misli širk da li se misli samo na veliki širk ili općenito i na veliki i na mali Allah najbolje zna preče je mišljenje da se misli na veliki i na mali za širk svake vrste, bilo velike, bilo male, čovjek se mora pokajati. Allah neće oprostiti ni mali širk, po ispravnije mišljenju. I kako je došlo jasno u kuranskom ajetu, gledajući ispoljašnost ajeta. Hm? Pa dakle, oni koji budu vjerovali čvrsto, iskreno, čisto vjerovali u Allaha i tokom svoga života, sve do svoje smrti, ne budu, ha? ne budu ništa od ibadeta nikome drugom učinili to je veliki širk. Sačuvali se velikog širka. Zatim, od malog širka, klonili se također. Ulaike lahumul amn, vahum muhtedun. Ulaike lahumul amn. Samo takvima pripada sigurnost od straha. Takvi će biti sigurni od straha. Međutim, ovdje je došlo lehum, ovaj lam ima znak, značenje dostojnosti, lamul istihqaq, zove se lam za dostojnost. Takvi su dostojni da sutra ni od čega ne strahuju. Na dunjalku su strahovali samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa ih je Allah sačuvao straha sutra na drugome svijetu. Ha? Trebalo je da dođe emn palehum. Međutim, kada ono što treba da dođe na kraju bude stavljeno naprijed, onda ima značenje posebnosti ograničenosti. Dakle, oni koji budu iskreno, čisto vjerovali u Allaha, oni će biti sačuvani straha sutra na drugome svijetu oni će biti sigurni. Odnosno, njihovo boravište u džennetu sigurno, bez imalo sumnje. Ulajke lahumul amn, vohum muhtedun. Ulajke lahumul amn, samo takvima pripada sigurnost od straha. Svakako, na drugome svijetu, ali misli se i na dunjalku. Misli se na dunjalku. Allah će ih sačuvati. Neka se ne boje. Onaj koji se iskreno preda Allahu, muvahid, istinski vjerniku Allaha nije lahko biti. Čućeš ako uspijemo preći na treće poglavlje kakav je bio Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ha? I svim kasnije poslanicima, pa čak i Muhammedu sallallahu alaihi wasalam je bilo naređeno da njega slijedi. Nije lahko biti istinski muvahid. Nije bilo lahko biti tada, pa ni u za vrijeme poslanika Muhammeda alaihi sallam, prvim generacijama, kada ih je sve posticalo na to kako da bude danas, kada te sve odvraća od toga. Kada te sve odvraća od toga. Pa oni koji se busaju i govore muahidi, muahidi, nije to tako lahko. Neka čitaju knjigu Teđridu Tevhidil Mufid, najbolja knjiga koja govori o Tevhidu Libade, Tevhidu Luluhije, od šafijskog učenjaka Ahmeda ibn Ali el Makrizija. Pojašnjava Ko su istinski muvehidi? Nije lahko. Zašto? Zato što čeka i posebna nagrada. Tako lahko se ne može džennet dobiti. Ela inne sil atallahi l'galije, ela inne sil atallahi l'dženne. Zar Allaha roba nije skupa? Zar Allaho roba nije džennet? Allaho robe, nemoj nikad da zaboraviš taj džennet je vječan, vječan, vječan. Jesmo svjesni te riječi, vječan. 60-70 godina živimo i dajemo Allahu za vječnost. Kako je došlo u hadisima? Čitajmo u hadisima, pri svega kuranskim majetima, zatim hadisima o džennetu, kakav je džennet. Allah kaže, stvorio sam za svoje robove ono što oko nikad nije vidjelo, uho nikad nije čulo, nikad razum o tome nije razmišljao, pomislio, nikad. I u tome ostaješ vječno. Samo bić jednog od vas, ukoliko je bić mjesto koliko zauzme bić vrednije od dunjalka i svega na njemu u džennetu to mjesto koliko zauzme jedan bić vrednije od dunjalka i svega na njemu pa da ne idemo dalje da ne spominjem sjetite se šta će dobiti onaj koji zadnji uđe u džennet onaj koji zadnji uđe u džennet kada uđe nakon ha što ga Allah bude približivao približavao džennetu malo pomalo jer je to tražio Allah ne odbija ha Pa kada uđe, Allah mu kaže, robe, idi na svoje mjesto. Kada uđe, vidjet će, kaže, Allah, sve popunjeno. Nema mjesta za mene. Nekoliko puta. Pa kaže, jesi zadovoljan da ti pripadne onoliko koliko je imao najimućniji na Dunjalku. Kaže, ti si gospodar, ne priliči ti da se sa mnom šališ. Pa se poslanik sa mnom nasmijao. Ha? Ti si, kaže, gospodar, gospodaru, ne priliči ti da se sa mnom šališ, ti si gospodar. Kaže, pripada ti toliko, još toliko, još toliko, još toliko, pet puta. Onaj koji uđe zadnji u džennet, onaj koji uđe zadnji u džennet. To imaju da ređe, jel, da ne duljim. Dakle, do dženneta nije lahko. Zato treba učiti svoju vjeru i raditi. I nimalo, ama baš nimalo, ne trebamo žaliti 60-70 godina dati svoga života za ono što je Allah obećao svojim bogobojaznim robojima. U lajke lehumul emn, došlo je el emn, također e, određeni član ima značenje sveobuhvatnosti. Dakle, njima pripada svaka sigurnost i na Dunjaluku i na Ahiretu. Vohum muhtedun i oni će biti upućeni. Oni će biti od onih koji su upućeni. Oni koji će prije svega biti upućeni na Dunjaluku da Allahu subhanahu wa ta'ala robuju, da čine ono što je Allah naredio, da se ostave onoga što je Allah zabranio, jer su to prihvatili srčano, vjeruju u svoga gospodara srčano i svojim jezikom i svojim srcem, ha? pa i svojim tijelima to svakodnevno potvrđuju. Dakle, oni će biti na pravom putu na Dunjaluku i bit će sutra na pravom putu na Hiretu do Dženneta. Oni koji budu čisto vjerovali u Allaha, iskreno čisto, bez ikakve primjese, ikakvog širka, budu vjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala, bit će sigurni od svakog straha i na dunjaluku i na ahiretu i bit će na pravom putu na dunjaluku i sutra jeli na pravom putu na pravom putu do dženeta. Pa dakle u ovom kuranskom ajetu 82. ajetu sure El-An'am jasno se govori o vrijednosti iskrenog, čistog vjerovanja, odnosno robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala jednom jedinom. Sigurno će takvi ući, ući u džennet. Zatim nakon toga autor je spomenuo četiri hadise. Prvi hadis je hadis u Bade ibn Samita. Ovaj hadis smo imali kada je bio komentar 40 hadisa iz Akajda. Prenosi se od Ubadi ibn Samita radijallahu ta'alan da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Men šehide en la ilaha illa Allahu wahdahu la šerike lah wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruham minhu والجنة حق والنار حق أدخله الله džennete ala ma kane mine lamel. Hm? Ubad ibn Samit radijallahu talan, poznati ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, bio je Ansarija iz plemena Hazređ, jedan od onih koji su učestvovali na Akabi, e, preselio je 34. godine po Hidžri, Omer radijallahu talan ga je zajedno sa pojedinim drugim ashabima poslao, poslao u Palestinu da podučava stanovnike Palestine Šama, jeli, da ih podučava Kur'anu i islamskom, islamskom znanju. On nam prenosi ovaj hadis u kojem kaže poslanik sallallahu alaihi sallam Men šehide en la ilaha illa Allahu vahdehu la šarikele Ko posvjedoči svojim srcem, svojim jezikom i svojim dijelima. Hm? Sada će doći hadis u kojem se kaže ko kaže U ovom hadisu stoji men šehide, ko posvjedoči. Svjedok ne može biti bilo ko. Svjedoka ne možeš uzeti sa ulice za neku dunjalučku stvar. Sa ulice koji nije, ne poznaje, nije svjedočio tom nekom događaju. Ha? Kad je brat to grebo, auto. <laughs> Ha? Nije svjedočio, ne može bilo ko. Kad se nešto desi, traži se onaj koji je bio tu da svjedoči. Jer ima znanje o tome. Vidio je, čuo je i slično. Dakle, mora da zna ono o čemu govori. Pa kaže ovdje poslanik sallallahu alaihi sallam, ko posvjedoči da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja. I da, da nema sudruga. Dakle, i svojim srcem bude ubijeđen u to. I svojim jezikom, kao što kažemo, la ilaha illallah, nema istinskog Boga osim Allah. I svojim dijelima to pokaže, dokaže. Ne vrijedi biti ubijeđen Hm? A ne očitovat svojim jezikom. Oni koji su ubijeđeni u svojim srcima, a ne očituju svojim jezicima su ko? Ne. Koji je ubijeđen u svome srcu da je Allah jedan jedini dostojno obožavanja, ali ne kaže to jezikom, on je nevjernik. On je nevjernik. Nevjernici su, ima ih, ubijeđeni su. Ubijeđeni su. Zato se kaže inna ladine kafar oni koji neće da vjeruju, ne oni koji ne vjeruju, oni koji neće da vjeruju. Jer su oni ubijeđeni najveći njihov nevjernik, njihov otac Faraon, وَجَحَدُوا بِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَا Kada ih je Allah potopio, pa govori, a poricali su ajete s kojima je došao Musa, وَجَحَدُوا بِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ A bili su duboko ubjeđeni u svojim dušama, u istintost. Ali su poricali iz zulma i ulwa, iz želje da čine nepravdu, da budu gornji. Nisu htjeli da oni robuju Allahu, već su htjeli da se njima robuje. Zato se kaže oni koji neće da vjeruju, ne oni koji ne vjeruju. Pa onaj koji je ubijeđen u svome srcu, a ne očituje svojim jezikom, on je nevjernik. Ništa mu neće vrijediti to, iako imamo zabludjelih skupina, zastranjelih frakcija koji kažu da je takav vjernik. Naprotiv, kažu da je njegov iman poput imana Džibrila. Da Allah sačuva. Onaj koji kaže la ilaha illallah, a ne bude ubijeđen u to svojim srcem, on je munafik, licemjer. Pa čak dakle bude klanjao i radio druge ibadete, ali nije ubijeđen u to, već je ubijeđen u suprotno. Takav je dakle munafik, licemjer. Neće čovjek biti vjernik sve dok ne bude ubijeđen svojim srcem, svojim jezikom očitovao i svojim dijelima pokazivao dano noćno. Ništa u tim dijelima ne bude imao nešto za nekoga drugog mimo Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ha? Na takav način se ovdje misli men šehide. A pa neko kaže samo men šehide, ko posvjedoči svojim srcem, svojim jezikom, svojim dijelima, da nema istinskog Boga. Kada se kaže la ilaha illallah, kaže se nema istinskog Boga mimo Allaha. Ne nema Boga osim Allaha. Kaže se nema istinskog Boga mimo Allaha ili nema Boga koji zaslužuje da se obožava osim Allaha. Allah kaže, a, spomnije menata, uza, lata, to su lažna božanstva. Allah spomnije u Kur'anu. Dakle, postoje božanstva, ali nisu ispravna. Jedino ispravno božanstvo, odnosno jedini istinski Bog je Allah. Pa ko posvjedoči da je jedini Allah istinski Bog, dostojeno obožanja, vahde, jedini, la šerikele, i da on nema sudruga. I ko posvjedoči da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik, ili abduhu wa rasulu, njegov rob i njegov poslanik. I ko posvjedoči da je Muhammed njegov rob, Allahov rob, dakle i njegov poslanik. Doći će, ako Bog da u ovoj knjizi poglavlja šarijatski tekstovi koji lome kičmu pojedinima oko nas u našoj zemlji i dalje koji svetkuju izdižu poslanika sallallahu alaihi wa sallam iznad stepena kojeg mu je Allah odredio. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rob kao što su svi drugi robovi jer ima samo rab i rob, ne ima trećeg. Ima rab, Allah subhanahu wa ta'ala, jedan jedini. Svi drugi su robovi. Poslanik sallallahu alaihi ve je Allahov rob i njegov poslanik. Čovjek kao i svi drugi ljudi. Allah ga je od drugih ljudi odlikovao poslanstvom. I to je razlika između njega i drugih ljudi. Ali da se njemu nešto uputi od ibadeta, da se od njega traži za uzimanje sada, da se njemu upućuju dove, da se od njega traži rizik, da se od njega traži potomstvo i ostalo, šta si ostavio za Allaha? Šta si ostavio za Allah? On je rob i poslanik. Odgovor onima koji pretjeruju i odgovor onima koji u drugu stranu pretjeruju, koji ga priznaju za poslanika. Ha. I nema ništa časnije biti od Allahovog groba. Nema ništa, ne smije nam ništa draže biti od toga što je Allah naš gospodar i što smo mi njegovi robovi. Čovjek rekome mora robovati robovat će svojim strastima, robovat će ženama, robovat će i metku, robovat će ovom ili onome. Gledajte, čemu sve ljudi robuju? Čim se naredbama odazivaju? Kome prednost daju? Nema ništa časnije od toga da budeš Allahov rob. Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam, njegovim posebnim, dakle, muđizama, posebnim situacijama u kojima se nalazio, spominje ga kao roba. I nema ništa časnije biti od Allahovog groba. Zatim kaže i ko posvjedoči da je Isa, alihi salatu wasalam, Allahov rob i njegov poslanik. I ko posvjedoči da je Isa Allahov rob i njegov poslanik. Također, nema pretjerivanja, kao što su pretjerali kršćani, pa su ga uzdigli iznad stepena roba, niti dakle pretjerivanje u drugu stranu, kao što su pretjerali židovi, pa ga nisu uopšte priznali za poslanika. Hm? On je Allahu rob i Allahu poslanik. Kao što je rekao, inni Abdullah, tako. Inni Abdullah, kada ga je majka donijela, kada se zabrinula za sebe, šta će reći? Ha, žena, Merjema, radi Allahu anha, donosi jednog od najboljih i brine se. I prije toga, ali tako govori, kamo sreće da sam umrla. Da nisam doživjela ovaj dan. A donosi poslanika na ovaj svijet. Ove naše, šta donosi? Pogotovo ono prije braka. Što kaže brat Selmir, postale moderne, šest mjeseci i gotovo. Ha? One se ne brinu ni zašto. Žena donosi poslanika I sa, ne zna šta će. Kaže Allah, Ha? Fa kuli ti reci inni nadartu lir rahmani sauma. Ja sam se zavjetovala svemilosnom da neću pričati. Pa je ponudila njega. Kako da razgovaramo s njim? Pa je progovorio iz Bešike. Ha? Šta je rekao odmah na prvom mjestu? Inni Abdullah. Ja sam Allahov rob. Odgovorio kršćanima. A ta nije li kitabu ođaleni nebija. Daće mi knjigu i učinit će me vjerovjesnikom. Odgovor židovima. Pa nema pretjerivanja. I ja sam ovdje govorio i doći ako Bog da poglavlja o tome. Širk je krenuo na zemlji. Širk je krenuo na zemlji od pretjerivanja po pitanju dobrih ljudi. Širk nije krenuo iz kafani. Nije krenuo iz nekakvih crvenih kuća i ostalo Širk je krenuo od onih koji su počeli da pretjeruju po pitanju dobrih ljudi. Uzdigli ih iznad stepena koji im Allah nije dao. Sura Nuh o tome govori. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يغوق ولا نسرا kako ide u suri Nuh i rekli su nemojte ostaviti šta svoje, svoje bogove nemojte ostaviti ha, vada, jauka, jauš, petorcu dobrih ljudi koji se spominju u tom, u tom kuranskom ajtu. wala te darunna vaddan, vala suva, vad suva, jauk, jaguth, nesr. Peterica ih. Bili dobri ljudi, kada su umrli, drugi oko njih, njihovo društvo nisu bili tako dobri, htjeli su da budu kada su bili za vrijeme njihova života s njima i oni bi bili dobri i badetili s njima, poznato nam je dobro društvo koliko utječe na čovjeka i teško ti bude kada ode neki dobri Allahov rob sa ove zemlje. Slušao si ga, bio si s njim, družio se, popravljao se s njim u svojoj vjeri, otišao, teško ti patne. Nisu imali na koga da se ugledaju. Kaže, pa mogli smo, pa su napravili kipove na njihovo izgled da ih gledaju. Nisu njima činili ništa, nego samo bi se prisjećali. Nisu mogli da vrate onako slike iz njihova života prije. Pa su napravili, šeitan im prišao, napravite kipove. Kako kaže Ibn Qaim, rahimahullah, tela bilo su na mezariju napravili. Pa im postalo teško, otežano, pa im kaže šetan, ve sve su ubaci, kaže, u svojim kućama, u svojim kućama napravite. I pogledaš, pogledaš, prisjetiš se kako su bili i ibadetili. Kada su umrli, kada je umrla ta generacija koja je znala zbog čega ta slika stoji, zbog čega taj kip stoji i sve su to obraćao tekstovi koji govore, pojašnjavaju opasnost slika. Opasnost slika. Kada odu oni koji znaju zbog čega ta slika stoji na zidu. Dođe generacija koja ne zna pa ih počne svetkovati. Zar nema danas onih koji izvade sliku? Ha? pa čine i badet preko te slike. Ili tom naslici čine i badet. Ima. Ovdje kod nas toga ima. Pa kada je umrla generacija koja je znala zbog čega ti kipovi stoje, došla je generacija koji nisu znali. Pa im je šeitan onda ponovo prišao i rekao, to su vaša božanstva. To su vaši bogovi, obožavajte. Odatle je krenuo širk na zemlji. Po pitanju pretjerivanja dobrih ljudi. ako nije dozvoljno pretjerati po pitanju Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, a nije, kao što kaže, nemojte me uzdizati, nemojte me pretjerano hvaliti kao što kršćani hvale Isa, inne mene abd, doista sam ja samo rob, fa kulu abdullahi rasulu, pa recite Allahu rob i njegov poslanik. Ako nije dozvoljno po pitanju njega, po pitanju koga je onda dozvoljno pretjerati? Ako nije dozvoljeno po pitanju Isa pretjerivati i smatrati ga za nešto veće od običnog čovjeka, po pitanju koga? Evo kaže, dalje je poslanik sallallahu alaihi sallam i ko bude svjedočio da je Isa Allahov rob i njegov poslanik. Šta dalje kaže? Wa kelimetuhu elqaha ila Merjem i riječ koju je Allah dostavio Merjemi. Poznato nam je, Isa alaihi salatu wa je na neobičan način došao na ovaj svijet. Allahom riječu budi i bio je. Kun fe kun. Wa kelimetuhu el qaha ila Merjem. I riječ koju je Allah dostavio Merjem. I to je riječ kun, budi, Isa. I bio je. Wa ruhum min. I duša od njega. Ovo sam htio. Kako je prevedeno? <laughs> Imam hadisa. I duša? I duša od njega. I duša od njega. Pa kažu sveti duh. A? sin, otac, sveti duh. I duša od njega. Kako razumijevate duša od njega? Dio Allaha ili šta? Kako? Ruhul Emin jeste jedno od imena Džibrila je Ruhul Emin, ali sada je ovdje govor o Isau. Allah kaže ovdje, ko bude svjedočio da je Isa Allahov robi, njegov poslanik i riječ koju Allah dostavio Merjemi i duša od njega. Kako razumijevate? Ja. Kako mi shvatamo? To me interesuje. <laughs> to me interesuje. Kako drugi shvataju? Nek otvore pa nek slušaju. I duša od njega, kada se kaže vruhun min, doslovan privod ovako, vruhun min, i duša min, od njega, Allaha, jedna od duša koja je, koje je stvorio Allah. To je i duša koja je došla od Allaha, a ne i duša od Allaha, dio Allaha, ne, Bože sačuvaj. Bože sačuvaj. I duša od njega, dakle duša koja je došla od Allaha, duša koju je stvorio Allah, Zašto na ovakav način se izražava poslanik alihi salatu wasalam? Hm? Da ukaže na vrijednost Isaa na posebnosti sa. I to su trebali da znaju i oni prije, ali su pretjerali. Pa se kaže, zašto se kaže Bejtullah, Allahova kuća? Ima li Allah potrebe za kućom? Allah je bio prvi hadis, ili tako je 40 hadisa, i za kajda Allah je bio i nikog nije bilo. Kasnije Allah stva, stvarao. Znači bio je sam, Nije potreba nikoga. Bilo je. Pa se kaže Bejtullah, Allahova kuća, a to je, kaže se za sve džamije. Međutim, ovaj izraz Bejtullah je specifičan za Kabu. A Kaba je nešto posebno. Pa se želi time, kada se kaže Bejtullah, ukazati na posebnost Kabe. Pa se za Salihovu muđizu za devu govorilo naqatullah. U Kur'anu naqatullah, Allahu Allahova deva. Je li Allahu potrebna ta deva? Je Allahu potrebno da nešto radi sa devom što rade ljudi, Bože sačuvaj. Ali se željelo ukazati na posebno, to je muđiza. I tako, kada se nešto spomine uz Allaha, želi se ukazati ne da je Allah potreban toga, već na posebnost toga. Pa se ovdje kaže i duša od njega, وَرُوحٌ مِنْ Nije ovako rečeno za nekoga drugog. وَرُوحٌ مِنْ I duša od Allaha. Ne misli se dakle dio Allaha. Bože sačuva. Allah sačuva. Allah nije potreban nikoga. Allah će sutra i sa pitati jesi li ti govorio da tebe i tvoju majku mimo mene obožavaju. ko posvjedoči, kaže poslanik sa usrem dalje, wal džennetu haqqun, wal naru haqqun. I ko posvjedoči da je džennet istina, da džennet postoji i da je džehennem istina, da džehennem postoji, da će biti ulazak u džennet i da će biti ulazak u džehennem, da život na ovome svijetu ima svrhu, ima cilj, da se sutra vraća, ljudi se vraćaju ili u džennet ili u džehennem. Ko vjeruje u to, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam adhalahu allahu aljannete ala ma kane mine lamel Allah će ga uvesti u džennet sigurno Allah će ga uvesti u džennet ala ma kane mine lamel ovaj dio zadnji dio rečence ima dva značenja jedni kažu ma kakvih imao grijeha Ha? Da ponovim, ko bude svjedočio svojim srcem, jezikom i dijelima da je Allah jedini istinski Bog. Niko drugi, on jedan jedini. Niko drugi mu nije ravan, niti sličan. I ko bude svjedočio da je Muhammed Allahu robi njegov poslanik. Nisam se htio ovdje zadržati, bio je ovaj hadis komentar ovog hadisa detaljno. Kada se kaže Allahu poslanik šta znači, Kada se kaže da svjedočimo da je Muhammed Allahov poslanik, to znači da prihvatimo sve ono sa čime on došao, što je rekao, što se vjerodostino potvrdi da to prihvatimo, da radimo koliko smo u mogućnosti što je naredio, da se ostavimo onoga što je zabranio i da ne obožavamo Allaha osim kako ga je on obožavao. I ko posvjedoči da je Isa, Allahov rob i njegov poslanik i riječ koju je Allah dostavio Merjemi i duša od njega. I ko posvjedoči da je džennet istina i da je džahnem istina, Allah će ga uvesti u džennet, kažu ma makakvih imao griha. Ala ma kane min al amel. Makakvih imao griha. Zbog takvog tumačenja ovog hadisa, autor je spomenuo ovaj hadis u poglavlju o vrijednosti posebnoj vrijednosti tevhida. Jer ovo sve gore prethodno govori o tevhidu, a zatim se spominju dole grijesi. Znači, ako budeš istinski vjerovao Allaha onako kako on traži i svojim srcem, jezikom i dijelima, Allah će te uvesti u džennet makakvih grijeha ispod širka imao. A drugo tumačenje ove rečence ala ma kane min al amel jeste Allah će ga uvesti u džennet i u džennetu će biti na stepenu dijela koja bude imao. I u džennetu će biti na stepenu dijela koji bude imao. Tevhid je karta za ulazak u džennet, za sigurno boravište u džennetu, a penjanje u džennetu, da ređe stepeni zaslužuju se dijelima. Zaslužuju se dijelima. Tevhid, istinsko vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala je zaštita od vatre. Neće goriti u vatri, a na osnovu dijela penje se, penje se u džennetu. Allah najbolje, Allah najbolje zna. Hadis bilježe Buharija, Buharija i Muslim. Dakle, jasno se vidi koliko je vrijedno istinski, iskreno, čisto vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala. I mnoge poruke se mogu izvesti iz ovoga, iz ovoga hadisa, ali bojim se da, da, bismo, da bismo odužili. Zatim hadis kojeg je spomenuo, drugi hadis također kod Buharije, kod muslima, kojeg je autor spomenuo, jeste hadis Itbana. Itban ibn Malik je Ansarija, ashab koji je umro za vrijeme hilafeta Muavija radijallahu ta'ala. On nam prenosi ovaj hadis u kojem kaže poslanik sallallahu alihi wasallam fa inna Allaha harrama ala nari men kale la ilaha illa Allah. Zasigurno će Allah zabraniti vatri zasigurno će Allah spriječiti vatru, zabraniti vatru onoga koji kaže la ilaha illallah. Međutim, dalje stoji jebtegi bi dalike Allah. Tražeći time Allahovo lice. Tražeći time Allahovo lice. Allah će sačuvati vatre, odnosno zabranit će vatre. Ne primičit se onome koji kaže la ilaha illallah koji kaže la ilaha illa nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja mimo Allaha, kaže svojim srcem, svojim jezikom i svojim djelima Jer je došlo i bi bitalike vajha Allah, tražeći time Allahovo lice. Kako da tražiš Allahovo lice ako samo kažeš la ilaha illa A ne radiš po onome što od tebe traže riječi la ilaha illa Jer kako vam je poznato, islamski učenjaci su kroz šarijaske tekstove iz Kur'ana i hadisa, narošto iz Kur'ana, spomenuli određene uvjete ispravnosti la ilaha illallah. Da čovjek kada kaže la ilaha illallah, da su te riječi ispravne, ne samo ovako la ilaha illallah, ha, da kažeš ili da kažeš u prijevodu nema istinskog Boga osim Allaha, već dakle ima nešto što se traži od tebe sa tim riječima. Ha? Pa su spomenuli određene uvjete, sedam, osam, zavisno kako ko, kako ko reda i kako ko broji Uglavnom čovjek mora da zna šta one znače. Da znaš šta znači la ilaha illallah. Govoriti samo la ilaha illallah, a ne znati šta one znače. Šta ti vrijede? Zatim, da čovjek bude ubijeđen u to. Da bude ubijeđen u značenje. Kabul, treće, da prihvati to značenje. Jeste, ubijeđen sam i prihvatam da nema istinskog Boga mimo Allaha. Zatim da se povede za tim riječima. Šta one traže? Od mene traže da sav ibadet cijeli svoj život posvetim Allahu. Zatim peti, da čovjek bude iskren u tome. Da čovjek bude istinit u tome. Šesti uvjet i da čovjek voli to. Dakle, da ima znanje o tome, da bude ubijeđen u to, da prihvati to, da se povede za riječima la ilaha illallah, da bude iskren i da ima iskren odnos prema njima, da bude istinit u svome govoru, i da to voli drage duše da sav ibadet upućuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I pojedini dodaju i osmi uvjeta, to je da se e, kloni svi drugi božanstva, odnosno da zanegira sva druga, sva druga lažna božanstva, da se okreni od njih. Na takav način, ko bude govorio la ilaha illallah, prihvatao, radio, povodio se za njima i život provede, Allah će reći vatri, ne, ne primiči se njima. Allah će takvog sačuvati, sačuvati džehennemske vatre. Dakle, zasigurno će boraviti u džennetu. Onaj koji na ovakav način bude svjedočio da nema istinskog Boga, da nema istinskog Boga mimo, mimo Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim sljedeći hadis, hadis Ebu Sa'id al-Hudrija radijallahu ta'ala koji je također bio ensarija, iz plemena Hazreć. Prenosi nam hadis u kojem vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam spominje kazivanje, razgovor između Allaha subhanahu wa taala i Musa. Pa kaže, kale Musa, Musa je rekao, Ja rabbi, allimni shay'an edhkuruke wa ad'uka bih. Gospodaru, poduči me nečemu, čime ću te ja spominjati i moliti. Po čemu ću te ja spominjati i moliti? Kada budem te molio, da mi uslišaš moju dovu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kale, ja Musa, kul, ja Musa, la ilaha illallah. O Musa, reci la ilaha illallah. Šta kaže Musa? Gospodaru, poduči me nečemu Po čemu ću te spominjati i dovititi. ti, moliti te. Dakle, hoću nešto posebno. Pa kaže Allah, o Musa, reci la ilaha illallah. Kaže Musa, ja rab, kullu ibadike kulu nehaza. Gospodar, svi tvoji robovi ovo govore. Znači ja nešto posebno. Ha? Kasnije ću, ako hoćete, prevesti cijeli hadis, malo ja od sebe dodajem, jel? Ja. Kaže, svi tvoji robovi to govore, e, hoće nešto posebno. Pa mu Allah pojašnjava zašto su riječi la ilaha illallah posebne. I život na njima, zašto, su poseb, za, zašto je poseban. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala, ja Musa, o Musa, lau enne samavati seba, <clears throat> wa amirahunne gajri, wa la aradina seba, fi kifetin, wa la ilaha illallah, fi kifetin, malet bihinne la ilaha illallah. O Musa, da na jednom tasu vage se stave sedam nebesa i svi stanovnici na nebesima gajri, mimo mene. Ha? Ovo je dokaz da je Allah na nebesima. Ha? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o Musa, da se na jedan tas vage stave svi sedam nebesa i stanovnici na njima mimo mene i sedam zemalja na jedan tas vage, a na drugi tas vage, la ilaha illallah. Malet bihinne la ilaha, prevagnilo bi la ilaha illallah riječi. Riječi, značenje, život, rad po tome. To je Musa. Hoćeš nešto posebno, to je. Svoj život, govori, obraćaj mi se, svoj život uskladi po njima, to je ono zbog čega si stvoren, Allahu robe i što se od tebe traži. Pa nam dakle jasno ovaj hadis govori o vrijednosti tevhida, vrijednosti obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala jednog, jednog jedinog. I zadnji hadis koji je autor spomenuo, hadis kod imama Tirmizije od Denesa radijallahu ta'ala, kod imama Tirmizije kod drugih, ali autor je tako rekao, ali Tirmizi, koji je ocjenio Tirmizi dobrim, od Enesa, Enesa ibn Malika, koji je također bio Ensarija, ali tako, evo, sva četiri hadisa su Ensarija. Od Enesa, radijallahu ta'ala, dakle, utbe, ha, prvi je bio u Ubade ibn Samit, pa utbe, pa malo prije bi, jel tako, Ebu Said il-Hudri sada Enes ibn Malik, radijallahu ta'ala, sve Ensarija, Medinjani. Kaže Enes radijallahu talan, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam je kul, kala Allahu ta'ala, čuo sam Allahovog poslanika alaihi sallam da je rekao, rekao je uzvišeni Allah, to je hadis kuci, o tako? Kada kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, rekao je Allah, to je hadis kuci, to nije Kur'an, hadis kuci. Ima razlike između Kur'ana i hadisa kucija. Ima razlike između hadisa kucija i hadisa kucija poslanika sallallahu alaihi wa sallam, sve od Allaha. Sve od Allaha. Ali dakle, razlikuje se Kur'an, razlikuje se hadis kuci, imaju određen razlike. 10-11 razlika ima između Kur'ana i hadisa kucija. Kur'an moraš da učiš na namazu, hadis kuci ne možeš da učiš na namazu. Da počneš učiti u namazu, hadis kuci namaz bi ti bio pokvaren. Oni koji kažu za Kur'an da mora imati čovjek abdest, za citiranje hadisa kucija ne mora imati abdest. I druge razlike koliko, koliko ih hoćeš. Pa ovdje je riječ o hadisi kuciju, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kala Allahu ta'ala, ovo je dakle zadnji hadis, je tako, iz 40 nevi hadisa. Rekao je uzvišeni Allah, jebne Adem, o sine Ademov, lau etejteni bi kurabil ardi hataja, thumme laqitani, la tušriku bi šeja, la etejtuke bi kurabiha magfirat. O sine Ademov, o čovječe, kada bi mi na sudnji dan došao sa grijesima toliko brojnim da se njima može ispuniti zemlja, toliko imaš grijeha, da se tvoji grijesi, toliko imaš grijeha da se tvoji grijesi mogu raspodijeliti na sve stanovnike zemlje. Međutim, dođeš mi, međutim grijesima nema širka, meni, u mene si ispravno vjerovao. Nisi smatrao da mimo mene neko zaslužuje da mu se bilo šta od ibadeta uputi i na tome si proveo svoj život. Jesi griješio svakakav bio, ali si vjerovao u mene. Nisi smatrao da pored mene neko zaslužuje da se obožava. Ha? Letejtu kebi kurabiha magfira. Ja bi ti došao sa isto toliko oprosta. Hm? Kažu za ovaj hadis da je, kao što kažu, jeli, za 53. ajet sure Zumer, da je Erđel aje, da je ajet koji najviše ulijeva nade u Allahovu milost, reci o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu Allahovu milost, kažu za ovaj hadis da je, jeli hadis koji najviše ulijeva nade u Allahovu Allahu milost. O sine Ademov, o čovječe, kada bi mi došao sa grijesima toliko brojnim, da se njima zemlja može ispuniti. Međutim, među tim grijesima ne bude širka, ne budeš mi smatrao nikoga, nikoga ravnim. Došlo je ovdje, la tušriku bi šeja. La tušriku bi šeja. Ne činio mi nikakvog širka, nikoga mi ni u čemu ne smatrao ravnim. Pa opet se može jeli, uzeti iz ovog dijela da se treba klonuti i malog širka se treba klonuti malog širka jer je došlo šejen kada dođe neodređena riječ u odričnoj rečenci ima obuhvatno značenje dakle klonti se i velikog i malog širka ja bi ti došao sa isto toliko isto toliko oprosta dakle da čovjek nauči kako vjerovati u Allahu jednoću biti ubijeđen svojim srcem svojim jezikom i činiti dijela samo Allahu subhanahu wa ta'ala jednom jedinom, cijeli svoj život provesti na tome, upoznati se i sa suprotnosti, jer se nikada jedna stvar ne može dobro spoznati dok se ne upozna suprotnost. Upoznati se sa širkom da bi bio što dalji i na tom tevhidu da provedeš svoj život, džennet ti je obećan. Nećeš ni od čega strahovati. Treba se upoznati šta je sve ibadet, i to činiti samo Allahu i nikome, nikome drugom. Upoznati se šta je sve širk i od toga biti najudaljeniji. Allah neće oprostiti širk, zasigurno. Staćemo ovdje i sljedeće poglavlje govori o ovome, ali ima poduži hadis pa ćemo stati ovdje. Ako ima neko nešto pita, bojrom se.